ربه بذلك الوجه وقال في موضع آخر وقال في الداء والدواء رحمه الله إن من أعظم الفقه أن يخاف الرجل أن يخاف الرجل أن أن تخ أن يخاف الرجل أن تخدعه ذنوبه عند الموت فتحول بينه وبين الخاتمة الحسنى انتهى كلامه رحمه الله أيها المسلمون لو إن شاء الله تلسيمة تكمليشا upande wa pili wa khutba uliobakia tulioianza wiki iliyopita tulizungumza asbab za husnul khatima inda al-maut tukataja arba asbab khutba iliyotangulia leo insha Allah ni upande wa pili wa khutba iliyobakia nao tutazungumzia kuhusu asbab za suul khatima wal billah sababu gani zafanya mwanadamu akhatimike vibaya atoke duniani akutane na Mola wake katika hali ya hasira Allah amemkasirikia kunao sababu za kusababisha mtu kupata khatima mbovu wal billah na maudhui haya ayu alahibba yatahitajia khutba mbili maana hii moja haitoshi tutakamilisha khutba inayokuja hii maudhui ya hii khusuu al-khatima hii yahitaji khutba mbili kwa urefu wa hii mada kwa sababu gani kwanza lazima tueleze mukaddima kwamba jambo kama hili la suul khatima yajibu khawf ni wajib kila mwanaadam mu'min awe ana hofu na hatima yake ni lazima na mtu kama ni mu'min kikweli kweli wallahi atakuwa hucha mwisho wake lazima hakuna ambaye kwamba ameishi duniani kwa kujimakini yeye atakhatimika vizuri isipokuwa ni munafiki munafiki peke yake ndio waishi katika hali ya kujimakini na katika hali kuonesha kana kwamba yeye ajua atakhatimika vipi la shaka hii ni tabia ya munafiki lakini kila mwema kila mu'min kila imani yake ikikomaa kila ikizidi kuogopa akhira nitawapa mfano Ibrahim alayhi salam ni imamul hunafa aliambiwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam afuate mila yake kiongozi wa tauhid Allah subhanahu wa ta'ala alipomwamrisha apeleke familia yake Makkah kama mtihani akifika Makkah alishtuka kutoka Falastini akifika akuta ibada ya masanamu imetanda kwenye Baitul Haram fakhafa ulama asema fakhafa akaogopa akajiogopea nafsi yake yeye kwanza na akaogopea familia yake ndo akaomba ile dua wajnubni wa baniya an na'bud al-asnam nani huyo imamu al-hunafa imamu ahli tauhid ibrahim alayhi salam amuomba allah subhanahu wa ta'ala amuepushe yeye kwanza na watoto wake dhuria yake awaepushe kuabudu masanamu shirki billah subhanahu kwa nini kwa sababu gani Ibrahim aliogopa kwa sababu ni mkamilifu wa imani ajua kwamba hatima ya mtu anayo Allah subhanahu wa ta'ala hujui takatimika vipi lidhalika utakuta wale anbiya Allah ndio wa mwanzo kuongoza hii masala utakuta wao ndio wana hofu zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala na mwisho wao utakuwa vipi وإلا itakuwa hakuna haja Ibrahim alayhi salam kusema hivi na yeye ametulia hajimatini hii ni lugha ya mtu ambaye kwamba si kwamba ajua hatima yake ni ghaib ndio maana akaomba na kila muislamu kila mu'min sawasawa utamkuta hucha mwisho atahatimika vipi hajui ndio hapa hii hadithi ya Sahal ibn Sa'd Sa'idi radhiyallahu anhu Mtume sallallahu alaihi wasallam asema innamal a'malu bi khawatimiha amal huzingatiwa khitma ya mtu khatma ya mtu atakhitimika vipi zile amal utakhitimika nazo ndio zitalengwa kesho hapo riwaya nyingine akasema wa innamal a'malu bil khawatim asema al-hafidh ibn hajar rahimahullah fil fath fihi yani katika faida za hadithi al-hath kuna uhimizo twahimizwa na mtume sallallahu alaihi wasallam ala al-isti'adhati billahi ta'ala tuombe kinga kwa Allah subhanahu wa ta'ala min su'il khatima kinga na mwisho mwongo kila mmoja ataka ajilinde na Allah kuhatimika vibaya wallahi ni hasara kubwa mtu aishi miaka kadhaa 60 70 mwisho akhatimike kwa vibaya huyu alekeza enda wapi mbele ya Mola wake subhanahu wa ta'ala na la shaka haya mambo yana visababu ukiparaga visababu fulani vitakufikisha kwenye hatima hii mbaya vile vile ulama wamezungumza maneno kadhaa kuhusu mwana mwanaadam umuhimu wa kuogopa vipi atafitimika ni katika maulama waliotoa nasaha kwenye masala hii ni haya maneno niliyosomea ya Ibn al-Qayyim rahimahullah kwenye al-Fawaid nasoma maneno yake asema al-umru umri bi biakhirihi huzingatiwa mwisho wake umri huzingatiwa vile utakavyokumaliza wal amalu na amal bi khatimatihi huzingatiwa khatima yake utakhatimika nayo vipi kisha akapiga mfano sikiliza huo mfano muhimu sana kuelewa hii masala sema man ahdatha qabla salam atakaye kuvunda udhu kabla ya kutoa salamu ile sala yake batala ma madha min salatihi ile sala yake iliyotangulia kuiswali yote huwa mbovu mtu yuko kwenye tashahudi ya mwisho hajamaliza aka haribu udhu huyu hatuwezi kusema ile swala ile swali na mwanzo tutaisahihisha tutabatilisha hapa mwisho la tutaiharibu sala yake yote tumwambie tawaba ukasali tena hata ile aloitanguliza itakuwa ni batil kwa nini kwa sababu mwisho wa swala ameharibu udhu waman aftara qabla ghurubi shams na yule atakayekufuturu dakika chache jua kuzama yeye akafuturu alikuwa mfunga dhahaba siyamuhu dhayan dhai'an somo yake yote mchana kutoa utapotea bure wala hatumwambii madamu umefunga kutoka mchana ile ya mchana sahihi toka asubuhi tutasahihisha somo yako hapa mwisho tu tutabatilisha la tutabatilisha somo yake yote min awali nahar kwa sababu hakusubiri jua kuzama akafuturu sasa akwambia na hivyo hivyo waman asaa fi akhiri umri yule atakaye kuharibu mwisho wa umri yake akahatimika na maasi na fahisha wal billah laqiya rabbahu bidhalika alwajh atakwenda kukutana na Mola wake subhanahu wa ta'ala kwa ule ule uso alotokea duniani akitoka ni muovu atakwenda kukutana na Allah kwa uovu kwa hivyo kila kitu hangaliwa hatima na ukihitimika kwa uovu hatusemi kwamba zile amali zako ulizofanya nyuma ambazo kwamba njema tutazisahihisha zitabatilika zote kwa sababu mwisho ni mbaya kama kwamba ukiharibu swala mwisho kutoka raka ya kwanza mbaya ama zitabakia hazibakia idhan na umri wako zile amali zema ulizofanya zote zitakwenda patupu na mtu atakuwa amekufa hali waliaadhu billah na hiyo ndiyo sababu kwa sababu gani mwisho wake ulikuwa ni muovu kwa hivyo hizi nusus na haya maneno ya ulama yatufanya sisi tuwe na hofu lazima tuogope mwisho wetu kwa sababu umefichwa ni ghaibu na haki ya Mungu yule ambaye kwamba aishi duniani akiwa aelewa kaida mbili kaida ya kwanza akiwa aitakidi kwamba moyo wake uko baina vidole vya Allah waugeuza anapotaka aitakidi hilo pili aona wenzake walikuwa wema wamepinda mwisho umri wamepotoka anayeona mambo mawili haya kwenye hii dunia wallahi lazima atafanya hofu atajiogopea hajui na yeye atapinda au atathubutu kwenye haki Allahu musta'an hii yamfanya mu'min aishi kwenye hali ya hofu na hii hofu ambayo kwamba utaishi nayo lazima iwe na maathari yake na matunda yake si hofu ya kinafiki maana ziko hofu za kinafiki ha hofu ambayo kwamba tuikusudia hapa ya kisharia ni ile hofu ambayo kwamba baada ya wewe kuogopa mwisho mbaya ujiandae ile hofu ikufanye uwe kwenye maandalizi saa zote kwenda kukutana na Mola wako katika hali ya kwenda kumridhisha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Huyu ndo muumini mwenye akili. Lakini kuishi kiholela kisha kujifanya akisikia mauidha kidogo ya mauti mtu utoa matozi kisha kutoka pale mahali penye mauidha yeye ndo shetani mkubwa ah hii si hofu yenye hii ni hofu ya kinafiki haina athari yoyote kwenye maisha yake طيب mtataja sasa baada ya hapo kueleza lazima tuogope mwisho mwe, mwisho muovu sasa nataja maratib za hus, za su'il khatima su'ul khatima ziko martaba mbili ya kwanza ni mbovu kuliko ya pili suul khatima ziko martaba mbili viwango viwili kuna ile kubwa ambayo ni mbovu sana na hii wengi ni wale mushrikun na kufar na mulhidin na munafiqin wanapokitimika alafu kuna ya pili kiwango chini ya hapa ni wale wenye maasi wa kawaida sikiliza qala al-allama siddiq hasan khan rahimahullah fi kitabihi yaqadatu ulil i'tibar hichi kitabu kizuri sana kwenye masala ya mauidha ya kumkhofisha mtu na akhira chaitwa yaqadatu ulil i'tibar cha Siddiq Hassan Khan rahimahullah asema wasu'ul khatimati ala martabatayn su'ul khatima iko viwango viwili ya kwanza wa hiya a'zamu min athaniya na hii ndio kubwa ile mbovu zaidi nayo ni ipi asikiliza wa hiya an yaghliba ala alqalbi ni ighlibu izidi kwenye moyo izidi kwenye moyo wa mtu inda sakaratil maut pindi amefikwa na sakaratul maut izidi kitu gani shakkun izidi shaka yani shaka na Allah na akhira azidiwe na shaka au juhudun au pale kwenye sakaratul maut atoe maneno ya kukanusha kupinga sharia na kupinga uislamu fatuqbadu ruhuhu ikabidhiwa ile roho yake ala tilka alhala kwenye hali hii akakabidhiwa roho katika hali ya juhudu kwamba yeye wapinga dini na au anashaka na kwenda kukutana na Allah kesho kuna wengine wafa namna hii wanashaka je ataenda kukutana na Allah au hana hii ni hali mbaya na ndo mbaya kabisa roho yake ikichukuliwa katika hali kama hiyo ya shaka ama juhud ukanusha fatakunu hijaban bainahu wa bain Allah ta'ala abadan huyu atakuwa kuna hijabu yeye na Allah kabisa kiziwizi wadhālika na jambo hilo yaqtadhi al-bu'da itahukumia yeye kuwa mbali ad dāib kuwa mbali kwa daima wala adhab al atapata na adhabu ile ya kumweka milele wa milele wa milele yani hii ni kiwango cha kufar munafiqun mulhidun hawa ndio khatima yao ni hii anayekufa anashaka na uislamu a'udhu billah huu ni mtu mukhalladan fi an anayekufa akanusha moja katika sherehe za Kiislamu akanusha mathalan nguzo katika nguzo za Kiislamu yeye wapo huko yakanusha huyu ni khalidan mukhalladan fi nar jahannam aliyadu billah hii ni martaba ya kwanza ya khatima mbaya ya pili na hii ya pili watu wengi wa nasallallahu as-salamata wal afia ya pili wa hiya dunaha ni kiwango chini ya kwanza nayo ni ipi hiya an yaghliba ala qalbihi inda almaut ni izidi au idhilibu katika moyo wake pindi iwapa hubbu amrin min umuri dunya yuko kwenye sakaratul maut lakini hamu yake ataja dunia mali yangu nyumba zangu hiyo hiyo yeye hufa kwenye sakaratul maut lakini ghalaba ala qalbihi ikadhilibu kwenye moyo wake amrun min umuri dunya mapenzi ya jambo katika jambo la kidunia yeye hufa ataja maardhi alionayo yeye hufa ataja mamali alionayo huyo ndo tunamzungumzia ikadhilibu ile jambo la dunia au shahwata mishawatiha au yeye hufa lakini watamani zile shahwa zake alipokuwa kizifanya kabla ya kufikwa na sakaratul maut kama ni fahisha ya zina ni khamr yeye hufa aagizia uchafu kama huo wal iyadu billah huo ni mtu wa pili basi mtu kama huyo fayatamathalu dhalika fi qalbihi ile mapenzi yake ile uchafu ikaingia kwenye moyo wake wayastaghriquhu na ikamaliza ule moyo wote ikajaa pale ndani hatta la yabqa fi tilka alhala muttasa'un lighairihi mpaka saa ile ule moyo wake kusiingie kitu kingine chochote akumbushwa tauba akumbushwa la ilaha illa allah hakuingii kitu moyo umejaa hubbu dunya wa hubbu alfahisha wal iyad billah huo ndio kiwango cha pili basi asema hukumu yake fa idha qubidat huyu roho yake ikichukuliwa fi halatin katika hali ambayo kwamba ghalabahu hubbu dunya kupenda dunia ndiyo kulikuwa mwingi kwenye moyo akichukuliwa roho bado atamani kubakisha duniani kwa sababu gani kusema hivi kwa sababu mtu anapokufa huwa ameonyeshwa ghaibi imma abashiriwa au akhofi aona adhabu sasa mu'min huwa yuatamani kwenda kwa Allah hatamani kurudi duniani ndio maana Allah humbashiria akaenda vizuri lakini kama ni mtu mwovu akioneshwa kule anapokwenda huwa hataki kutoka kwenye dunia utamkuta hataki ah huyu ndio tunamzungumza sasa kwa nini kwa sababu bado kwenye mawe wake dunia aipenda kuliko kule anapokwenda mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala asema ambaye kwamba atakufa katika hali ghalaba hubbu dunia dunia ndo nyingi kwenye moyo wake anapenda fal amru khatir huyu hali yake ni hatari amekufa katika hali ya hatari li anna al mar'a kwa sababu mtu yamutu ala ma asha atakufa katika ile hali aloishi nayo na hii jamaa atakaitupe mazingatio sana sana sana kila mmoja ataka ajichunguze yuko kwenye hali gani saa zote kwa sababu utakufa katika ile hali uliyoishi umeishi na wema na ibada hivyo ndo Allah atakukhatimisha umeishi na uchafu hivyo ndivyo utakavyokuwa pindi wafa waliyadhu billah kwa hivyo kwa sababu mwanadamu asema e, yamutu ala maash hufa kwa yale anayoishia wayub'athu na atafufuliwa ala ma mata alayhi kwa lile jambo alokufia nalo akifa na khamri atatoka nayo akifa na uchafu mwingine atatoka nao vile atakavyokufa mbinu vya atakavyokutoka kwenda kusimama mbele ya Allah wa inda dhalika ta'zumul hasra na pindi hiyo akifufuliwa sasa ndio ile hasara yenyewe atakuja kuikuta saa hiyo yuenda mbele ya Allah na huku ana hasira za Mola wake subhanahu wa ta'ala huyu atarajia kwenda wapi hata kama hii ni kiwango cha chini kuliko ile ya kwanza ya kufaru lakini si ni rahisi ni hali nzito na khutba inayokuja ya pili tutataja mifano ulama ametaja vitabuni mifano wa wale walosikiwa wakifa wakitamani uchafu wal billah tutataja mfano moja mbili kama ibra mtu azingatie asije kufika hali kama hawa walipofikia kwa sababu uchafu ule alidumu nao hakutubia mpaka mwisho iwapo ukaja ukamkhini akawa sasa hufa atoka duniani bado aitisha uchafu waliaadhu billah kwa hivyo hiyo ni kama tambii ya kuonesha martaba za husnul khatima kuna wengine wafa hali hii kubwa ambao kwamba ni hali ya kufru na nifaq na kuna wengine wahatimika kwa maasi ambao kwamba maasi madogo la shaka hata kama hukumu yao si kama wale makufara wa kwanza lakini ni hatari amekufa kwenye kabira amekufa kwenye uchafu mwingine la shaka pia hali yake ni hali haimridhishi Allah subhanahu wa ta'ala sasa tuje kwenye sababu sababu ambazo kwamba zasababisha mwisho mbaya mtu ahitimike vibaya leo insha Allah tutataja sababu mbili tu alafu hizo zitakazokubakia tutamaliza hutuba inayokuja bismillah leo insha Allah tusimame kwenye sababu mbili na nimeanza na hizi kwa sababu ndio kubwa hakuna zaidi ya hizi hizi ndio sababu kubwa kubwa sana za mfanya mwanadamu akhatimike vibaya aende kwenye sakhab na hasira za Allah subhanahu wa ta'ala afana illahi wa iyyakum an hadha السبب الأول sababu ya kwanza inaupelekea mwisho mbaya mwanadamu ashirku billah ashirku billah yule aloishi kwenye maisha yake kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala na anasehiwa hataki hataki kuwata hii ni ibada nendeni wacheni upuzi wenu hakuna shida tutauata upuzi sahihi lakini ghaibu itakapokufunguliwa utauona huu ni upuzi au ni mambo ya kweli saa mapema saa hii ni mapema mtu kuzingatia atakapokuambiwa na Allah fakashafna anka ghitaak fabasaruka alyawma hadid leo waona kila kitu hapa ndo utajua wale jamaa kule duniani walikuwa kipiga makelele wa kweli au ni mambo yao tu tuliyozoea kwa sababu saa hii ukigusa tu shirki ni kama umedunga watu mishale kwenye nyoyo taki kuguswa lakini hii jamaa hapa hakuna mashindano bwana ni lazima hii dini ipelekwe kama mtume anavyotaka ilinganile hatuna timu haya mambo wallahi tukacheti miaka kuyazungumza hatuyapi haki yake hatutayamaliza kwa sababu ndo mambo yaliyotudhuru sahihi duniani hakuna zaidi yake na nyinyi chunguzeni wale wanaoishi na shirku bila wallahi utakuta Allah mara nyingi huwahatimisha hivyo wasallallahu salama utakuta watu wamekufa kwenye msafara watoka kutufu makaburi au endao wakapata wakafili mbali nasallallahu huyu atarajia kwenda kukutana na Mola wake hali gani hebu niambieni hii ni hali ambayo kwamba Allah atakuridhia watoka kwenye safari ya kwenda kumuomba asokuwa Allah na kumshirikisha wewe tarajia Allah kuchukulia vipi na huku watoka kuparaga mambo ya kumkasirisha subhanahu wa ta'ala na hakuna zaidi ya shirk Allah subhanahu wa ta'ala asema sikiliza hii aya ya Qur'ani kuonesha mfano wa mwisho mbaya watakaokupata watu mushrikuni qala ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala asema mathalul ladhina kafaru mfano wa wale waliomkufuru Allah subhanahu wa ta'ala wakakataa kumwabudu yeye peke yake a'maluhum mathalu alladhina kafaru bi rabbihim walimkufuru mola wao wakakataa sharia ya Allah subhanahu wa ta'ala wakakataa kumtakasia ibada Allah peke yake a'maluhum amali zao karamadin ni kama jivu jivu karamadin ishtaddat bihi ar rih fi yawmin 'asif kama jivu liliovumiwa na upepo siku ya kimbunga siku kuna asifa ya kimbunga sasa upepo vuma tukua jivu liweke nje lile jivu litakavyotembea si mchezo pambana na upepo wa kimbunga itasafisha sasa mfano wa amali za mushrikun ni mfano wa jivu liliowekwa kwenye varanda upepo wa kimbunga ukija ukafagia kutabakia kitu kubaki chochote Allah sema la la yaqdiruna mimma kasabu ala shay hawawezi kupata yale waliyotuma chochote ile amali za duniani alizotuma hatopata kwenda kuziona kesho akhera chochote katika amali hakutobakia kitaliwa kifagiwa na upepo chote sababu nini ni hiyo kufru waliokufa nayo na shirki dhalika huwa dhalalul ba'id huo ndio upotevu ule mbali kabisa alokuingia nao mwanadamu kwa hivyo yani maana yake nini huu ni mfano kufananishwa na jivu maana yake hiyo vipi maana yake ni kwamba kama ambavyo kwamba jivu baada ya kufagiwa na upepo mkali huwezi kulitukua ukalikusanya ukalirudisha ndivyo zile amali zake yule mtu alozikusanya duniani zikapeperushwa na upepo akifa kesho akhira haziwezi kurudi tena kama ambavyo kwamba jivu haliwezi kurudi baada ya upepo kulifagia hiyo ndio mfano mzuri kwa hivyo angalia amali ya mtu alohitimika na hitima mbaya kama hii yeye atarajia aenda kukutana na Allah ana kitu aambiwa haya amali zako zishafagiwa zote sasa kurudi jivu baada ya kupeperushwa na upepo ndio amali zako zitarudi kuna uwezekano huu ni mfano kumkatisha mtu tamaa kabisa kwamba kama ambavyo kwamba jivu halirudi baada ya kufagiwa na kimbunga ndio hivyo hivyo amali zako huzipati baada ya kufagiwa na shirki uliokufa nayo waliyadhu billah mtu awe na tahadhari wallahi yasikitisha sana ndugu zetu kufanya ubishi kwenye jambo hili wallahi afadhali wafanye ubishi kwenye mambo ya fiqh tutawaelewa lakini masala ya itikadi wazi kama haya wallahi anayobishana hapa atakuja kujuta majuto hajawahi juta kama haya na kama haamini aendelee angoje fikra na mauti ataona sahihi aona ni mchezo hii ni sababu msingi na ndo nimeanza nayo na mfano ni huo sikiliza ibn kathir asema nini asema al-hafidh ibn kathir kwenye hii aya hadha mathalun huu ni mfano ضربه الله تعالى الله لوبيجا لأعمال الكفار كونيشا حالي عمل زي مكافري الذين عبدوا مع الله makafiri gani watu wakisikia makafiri wana kristo ah si kristo tu kila kafiri wale ibn kathir akawataja alladhina abadu ma'allahi ghaira wale wale waabudu pamoja na Allah wakaabudu na wengine eh, kama ni maadhriha ni makubur ni mawali ni manani wote wale walioabudiwa pamoja na Allah mfano wao amali zao ni hizo kama hilo jivu wakadhabu rusula wakakanusha mitume ya Allah wabanau a'malahum na wakazijenga amali zao ala ghairi asasin sahih kwenye msingi ambao si sahih ya kusudia nini msingi wa itikadi wallahi zitapeperuka zote wala hakuna amali moja kesho akhira utakwenda kuonesha kwa sababu zimelengwa kwenye msingi wa shirki na kufru billahi subhanahu wa ta'ala na haya ni maneno ya ibn kathir na mwisho ulama atambia yatosha kwenye hii masala qissa cha Abu Talib qissa cha Abu Talib yatosha kama mfano mkubwa wa kuonesha suul khatima bishirki mtu kuhitimika vibaya na shirki ammi yake mtume sallallahu alaihi wasallam alomuhami kwa mali na hali na nafsi na familia bali hakuna mtu akimpenda kama yeye akiudhiwa yeye ameudhika yeye na mapenzi yale yake yote yakawa habaa manfura mbele ya Allah hayakumnufaisha chochote akabakia motoni vile vile hakwenda peponi kwa sababu alimpenda mtume sallam mapenzi ambayo si ya kisharia yalikwenda kinyume na sharia na kila mtu atakaye kumpenda mtume sallam kama alivyompenda Abu Talib ajue njia yake ni kama aliyopita Abu Talib sharia yake mapenzi yanayokusudiwa ni mapenzi ya kumnusuru mtume الله kwenye hakika ile kuja nayo na kumsadikisha na kulingania dawa yake kuisambaza dawa ya mtume sallam haya ndio mapenzi yanokusudia msheria wa ila hakuna hata mmoja aweza kusema Abu Talib alikuwa hampendi mtume nani aweza kusema hakuna sote tajua lakini kwa nini mapenzi yale hayakumuokoa suala mtu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 mtume swalla maisha yake yote huyu atarajia vipi pale iwafa apate thabata aseme shahada wallahi hafikiri kabisa Allah subhanahu wa ta'ala hamwafikii mtu kusema shahada wakati wa kufa ila ambaye kwamba maisha yake aliyoyaishi aliishi kwenye ile shahada akaitekeleza haki yake huyo ndio mwisho atapata thabat amalizike naye yusabbitu Allahu alladhina amanu bilqawli thabiti fil hayati dunya wal akhirah nani asema nani alladhina amanu na alqawlu thabit nini ulama sema ni kalimatu la ilaha illa Allah vipi wewe utapewa thabat utamke kalima cha la ilaha illa Allah wakati wafa na wewe hutufu kaburi ukilibusu kesujudia vipi utafikiwa kwa sababu umeishi kwenye hali ya kuivunda ile shahada Allah hakuwafiki ndio mwisho utakuwa ukumbusha shahada na yako mengine fantabihu barakallahu fikum haya mambo mazito قال الإمام الشاطبي رحمه الله في الاعتصام تصميم منين مفوبي الشاطبي kuonesha hatari ya mwisho huu mbaya wa bid'a asema katika kuelezea hawa ubaya wa hii bid'a wayubadu an hawd rasulillahi sallallahu alayhi wasallam ahlul bid'a wataifushwa kunwa haudhi ya mtume sallallahu alaihi wasallam hawaturuhusiwa kunwa kwenye maji ya haudhi ya mtume sallallahu alaihi wasallam hilo tu la tosha si dogo watu siku ya kiu beba nyimwa maji kiu kama ile ya akhira wafikiri ni mchezo utatamani kunwa jasho tu lakini maji ya haudhi safi utanyimwa kwa sababu ya bid'a wayukhafu alayhi asema shatibi na mtu wa bid'a aloishi na bid'a yukhafu alayhi huchelewa huogopewa yeye an yakuna ma'dudan fil kuffar huenda aogopewa kuhesabiwa asiwe katika makafiri alkharijin anil milla wenye kutoka kwenye milla ya Kiislamu Yasikia yani mtu alioishi na bid'a Shatibi asema twaogopa huchelea kuhatimika kwenye kufuru wale maana bid'a bid'a bid'a mwisho kutia kwenye kufuru haya si yangu manake sasa hivi utasikia riwaya tukimaliza khutba mimi nimekufurisha watu wa bid'a hapo hunipati kabisa lakini mimi nanukuu maneno ya Shatibi kwamba twachelea bid'a baada ya bid'a mwisho itafikia kwenye ukafiri kama na hii kweli ibn Mas'ud radhiyallahu anhu anasema nini albid'atu baridul kufr bid'a ndio posta ya ukafiri posta ya kuweka ukafiri ni bid'a sasa wewe kwa khalifa wa maneno ya sahaba nenda kafanya ukiingia kwenye ukafiri utamlamu nani ndo haya maneno ya Shatibi anayosema wasuul khatima vile vile tumchelea mtu abida apate suul khatima mwisho mbaya na hapa ndo pana ushahidi wa masuala yetu tunazungumza huenda akapata akahatimika na ubaya suul khatima inda alkhuruj min ad-dunya akiwa yutoka duniani huenda akatoka kwa mtoko mbaya akaenda akakutana na Mola wake katika hali ya kumkasirisha Allah subhanahu wa ta'ala asikiliza ah, sababu kwa nini anasema maneno haya mazito amekutajia sababu sababu asema anna almubtadi kwa sababu mtu wa bid'a ma'a kaunihi musirran amma nuhi an pamoja na kwamba wao wameshikilia yale lokatazo hawayaachi na kweli utafikiri shatibi ameishi zama hizi hawajua kweli manake wao hawati kweli na kila ukimwambia kwamba nyinyi tupingane na sisi twashamiri shamirini vizuri hakuna shida watu waendelee kushamiri lakini hatushindani sisi tueleza tu maneno ya ulama na yale natija waliyosema kama wataka kujaribu haya ni kweli urongo wefanya ingia alafu uangalie mwisho wake utakuwa vipi asema shatibi yazidu ala dhalik aongezea lingine mtu wa bid'a annahu mu'aridun lisharia kile kitendo chake huwa yaonesha yuwapinga sharia biaqlihi kwa akili yake ghaira musallimin laha ni mtu ambaye kwamba kama hakuikubali ile sharia kwa kitu cha maana eh kisha akasema ghaira musallamillaha fi tahsili amrihi mu'taqadiyan mu'taqidan fil ma'siyah hataki kujisalimisha kwenye jambo la kutii sharia aitakidi kwamba lile ni maasiya annaha taa kaitakidi ile maasiya kaitakidi ni taa na shaka hii kweli mtu bid'a yale maasi anayofanya atakwambia hii taa hii ni ibada kwa hivyo kule kwamba yeye waitakidi kwamba maasi ni ibada asema haithu hasana dhanna hasana ma qabbahahu shari' alipohasinisha jambo ambalo kwamba sharia imelitusi au sharia limeliona jambo baya yeye akaliyependa akasema ni zuri akaanza kulifanya kwa sababu ni jambo baya yeye ameliona zuri wama kana hadha na mtu ambaye kwamba hali yake iko hii wama kana hakadha na mtu ambaye kwamba hali yake ni hii fahaqiqun basi mtu huyu astahiki bilqurbi min su'il khatima huyu astahiki kufa kwenye mwisho mbaya wa illa ma sha Allah ila wale ambao kwamba Allah mwenyewe alitaka akawafikia wakatubia na bid'a zao basi ahla wa sahla huenda Allah akawapa sababu wakafa vizuri lakini madamu ameishi duniani hali yake yale matendo mabaya ye ayaona ndio ibada ayapamba aona mazuri mtu kama huyo wallahi atakhiniwa amali zake zitamkhini kwa sababu gani sharia imeharamisha uzushi yeye ameishi maisha yake